ยันดุลนิมิตตังอวมังกลันจาโยจามนาโกสกุณาสัสโดภาปะกะโหดุสุปินังอกันตังบุทานุภาเวนะวินาสเมนตุยันดุลนิมิตตังอวมังกลันจาโยจามนาโกสกุณาสัสโดภาปะกะโหดุสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันดุนิมิตังอวมังกรัญชาโยจามนาโปสกุณาสัสโดปาปะกะโหดุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ